Tewon danu mulat ing gagono mirisang narpati karno kangge ngrayi nungsung pawarta Koko Prabu. Nungsung pawarta Koko Prabu nungsung. Kadangipun Kakang Dimas Tirtonata wonten dawuh lan Dimas Dursasana kabeh para kadang krawu. Lho, lho, lho. Dina iki pun kakang kang tinanggenah ngawe nggon padha tunggu nang jabaning pertapan atas sangka dawuh ngendikane paman ujub, supaya sumadiya tata tata ayo ngiring paman durna Sius badhe polokromo iya dimas <laughs> gumunku eh hey, rumangsaku wong wis tuwa kaya srekoreko <laughs> mulane yen nyandang kok ketole besus Atoke dawa ya apik, sepatune ya apik jebul arep duwe karep koe. <laughs> eh ditutupi pet. Men aja ketara yen rambuté putih. Eh dur sasana ngene omong saenake. Mbok ya karben. <laughs> Gumun kula niki. Rukmine kok ya gelem-geleme ngoten. <laughs> wong kuwi nganggo srana batang kok nggir, yen ora iso batang ya mestine ora bakal klakon dadi bojone Kakang Durna <laughs> gedang awu pakel lamun gawe parikan kuwi ra kler ana urusan manten kok gedang awu pakel Lajeng kersanipun Koko Prabu Basukarno kabeh para kadang sumadya tata-tata ngiring temanten nanging aja nganti kurang kaprainan kudu sikep gegaman piranti perang. Sing dijaga mbok ana rubeda sak mangsa-mangsa aja nganti nguji mani Paman, kula nggih. Nyimanggaken bidaling Purwadya Bolo wis tak pasrahke karto marmo wae nggih. Tak pasrahe dadi swing para prajurit sing aturan ditata sing murih prayoga aja nganti dadi cacatan ana kraton Kumbina awit ki ngambah siji negara. Nuwun ngestaken dawuh. Nggih bocah prajurit siaga tata-tata. Nderake Kakang Prabu ngiring temanten Paman Durna. Sendika, sendika ya kanca mangkat. Ayo mangkat, mangkat, mangkat, mangkat. mangkat. sang puspitorom ang katiyupeng samirono amre Ongaskandaning kandaning kasiliring ngamondro raras rumedeng ing driyo sikek ingkang pinuji samya saksana nenggih ingkang lenggah wonten tengahing wana diwasa senajan to iku sipating nalendra angrasuk ageman satriya ora liya kejaba mung nalendra dwarawati prabu sri batara kresna ya raden narayana ingin kadheraken marang ingkang rayu raden setyaki pungun-pungun tyasura yayah amandhek mangung genya lumaksana rikating carita Raden Setyaki Arso munjuk atur kepareng atur panuni ora kang wis kawijiling lati. Nun kepareng ingkang rayi badhe atur nyuwun pangapunten wonten ngarsa paduka Kakawa Prabu. Apa dimasen sangki? Koko Prabu jengkar saking kraton Burawati anyarekaken keprabon Nalendra ngagem keprabon Satriya. kula sampun mangertos yen pamitipun kalian Kakang Mbok Jembowati badhe tindak wonten ngamarta. Sesarengan badhe mbutaken temanten kalian para kadang Pandhawa wonten ing Kumbina. Menapa sababipun Kang Mas ketinggal mangu-mangu penggalipun? Tak kandhani ya Dimas. Tumraping pamikiripun Kakang. Kaya-kaya ya kaya dene ngendikane Dimas Encaki kepengin bebarengan marang para kadang nekseni dauping temanten diajeng Rukmini ingkang rikala semana wis ana kabar yen bakal didhawuhake karo Paman Duru. Mriki. Nari sawise tak gagas. Kok eman-eman yen diajeng Rukmini bakal didhawuhake karo Paman Duru. ing ngatasi paman Durna sepuh diajeng Rukmini sing muda ibadya muda kalian sepuh yen panjen sampun sami tresnanipun kados mboten wonten awonipun sencaki rak minggurung tak kandhani ndriki Rukmini kuwi wis kepake eh, gebacut tresna karo aku tak kandhani wis taun nibakake katresnan utawa prastya ana ngarsanipun Kakang ora kepen ngladeni marang sak padha padaning titah yen ora ngladeni pun kakang Ngantiri rikala semono banjur tak paringi dawuh yen mengkono saiki diajeng gawe sayumbara cangkriman sapa sing bisa mbatang cangkrimane ya ku sing bakal tok ladeni saka pandegaku yen ora trah ngiri sarangan ora ana sing pinter mbatang sesulukamu lah mengko ing bakal mbatang pun kakang dewi. Mulane kok selimpat selimpet selimpat selimpet. Anggranu sok nenggah-nggah ke lulu apa? Tahu jebulono rembuk kaya mengkono. Wis ora melu-melu besok yen panjen pun kakang bisa dawuh karo Mbak Ayu Muruk ini. sencaki sesuk sing mala kramakake pun kakang oh iya ngistake dawuh lah sawise metu iki sencaki aja bareng lawan pun kakang pun kakang bakal manjing kedaton jaganan onong jabaning balurti kraton kumbino kersanipun pun kakang ora metu ngarep pun kakang bakal tumindak nestro rukmini artak colong menika mangin ngantos kepireng para kawulut badhe dados tuladan ing mboten sae. Ing atasipun Narendra Binadara kok dadak culung-culungan. Wis ora usah melu nyela-nyela matur. Mestine aku tumindak ngono rak mergo aku wis bisa sak rembug karo Diajeng Rukmini. Nyulungo kan nyolong sedulur apa-apa. Oh iya. dicontoh sing ora apik to. <laughs> Pun Kakang tak nemoni diat sing rupine mbok menawa cilik pun Kakang dioyahke maling gedhe dicekel. Aja nganti kelayatan pun Kakang dijogo ya di dawuh Kang Mas Nuryono. tumbul ketani rob pitung keti mula trisang wiranga tumandang setianiku garwan setianiku garwan Setyaki mondro atmo aja. Oh. Rikala semono tanpa kanca tanpa kanti Raden Sencaki ngawal marang ingkang raka tutwuri saking katebian. Ing raka Raden Narayana wonten ing Jumantur Raden Setyaki manjing telenging wana. Datan kanyonanya nggih lumaksana Raden Setyaki kepranggul barisan ing Kurawa ing ngiring temanten pendhita Durna. pasan pesupati mustaka tumibeng pantolo gumalundung kang wis nyakot trisula dimas dimasencake ya Kakang Tirtanata ijen tanpa kanca tanpa kanti dimas arep mawat ana ngendi aku bakal prastiya marang Kakang Tirtanata nang becik saiki kowe bluku arep mlaku menyang endi ora tedeng aling-aling perlu apa tak nggowadi Kurawa pancen budal sangka ing pertapan Sukolimo limo ngiring manten paman durno. Bakal daup astrolumiat marang Dewi Rukmini. Yen kena tak peringgake becik saiki kurawa balik no kabeh ojo wani mbacutake lagumu. Rukmini kuwi kadangku. Aku ora lila yen didhaup karo Pandita Durna. Lu kowe melu-melu opo wong nyatane Sinun ing Kumbina wis marengake senajan Rama Kumbina maringake sencaki ora ngulungake Kakang Tirtonata sak kancam bisa mboyong rupine bisa mecah diadari sencaki weh golek dadan pekara keparat Ijen tanpa kontro tanpo kanil takon dusa tebak lakon rontok ingam mrene tau giateng siramu dipolo sencaki man sencaki inggi sebabe rukmini ajeng didau paman duno sencaki mboten angsal kulo sarencang ajeng dibalik ke kulo mbangkang kulo wantuni wusono malah kulo diajar sencaki nak pikir-pikir kurawa panjen kurang bersatu mongko watak putra-putra Pandhawa sing siji kerengan kabeh kudu ngawasi lan diteliti sapa sing bener sapa sing luput senajan dudu sanak dudu kadang yen bener dibilani yen Kurawa ora kancane kerengan kok madha teturon <laughs> arek sing kesal-kesal sing ora-ora nang adile nggon ngendi takon yur bek-bekan kewajiban sing perang men perang sing ora didapuk perang yuk do meneng wae adadene baya nyokong-nyokong keplok apa kepiye kok ya <laughs> eleke kurawa nang kono kuwi mongko nampa hadiah rebu dujung <laughs> salang tunjang ana sing ting sliwet ana sing njaluk dhisik mengko sakwise ana sing ngumpetke sendok elek nyuwun bantu kurawa man ya mengko tak kene eh bocah wis lho lho aja kelayatan nyekel gegaman bebarengan sencaki sencaki kerubut yen perlu patenono sendiko yoi eh? maju bareng kanca maju ayo ayo ayo aduh mundur mawon man remuk awak kula aduh mati aku aduh aduh wala sura kalu kalu ag malu malu cilok wak. hanya kong gawean malah kena bebaya sapa iku man kapake karo sencaki wajal kae sencaki diajar. Nggih diajal, Man. Ngon ngendi? Silah. Nganti metu getihe, Man. Nek ngono berat. Berat, Man. Monggo niki pokok. Ayo. Ah, Yuk mangke ketek ajeng centelke pundi, Man. mang genteni napa man eh lama arpado liket yoi e munduro wae kene ngir amunjul tengliko no jalatan jalatan kuyo no apa nih memedini man memedini apa wae memedini wini-wini man wewe onten gendeluwa onten gendeluwa kuih gendruwo kuwi ya gendruwo niku nggih gendruwo nemen nek manggon nang ngendi le teng dalan pelapatan oh gendruwo gendruwo bojone peri bojone melok muni Paman sing kuniki engko nek salu engko dilungokke wong akeh dalani Salu wong iso muni kaya ngono kon muni pelok. <laughs> Eh bocah kroyen pancen kowe kelinde musuh sencaki becik mundur ae kanca mundur mundur mundur. biur sorot lintang kumedat titis sunyo matyo latri lumrang agandane ngapus pito warnaning putyanira tu oh. oh. Sangatwi cawarom brengeng Kelir kumaraning madu pronto Rikala semana Raden Setyaki tanpa kontro tanpa kanthi bungun-bungun tiasira sak bibaring para Kurawa. Upama ta kawedhar gagasane dene gedhe cobane ing ngroko Raden Narayana nggih semedya gayuh marang ingkang Roko Dewi Rukmini opo marmane Raden Setyaki mudha tumrap marang Dewi Rukmini karana rikala Raden Setyaki tumitah ana mercapada kapasraken marang kadang mudo Raden Ugrasena ya Prabu Setyajid ingkang wonten nglesan pura Pangudaring gagasan Raden Setyaki Arso Amurpeki balurti ing kraton Kumbino Estri mana anjagi kang roko mbok bilih wonten kadadusan kakroyok dining poro kadang kurowo. Setyaki yen to dulu wirang ngetu mandang Mangeling risa risang bule sarawa mangujar-ujar Ong Duaning telenging wana kuruse si cancut taliwanda murih aglising saksono jumangkah sangka ing papan palenggan yayah sinengkaken genya lumaris daya de bisa magut wonten kukuban negara kumbino senajan tonlusup madyani wono minggah ing mukir datan kegoh prekewuh raden setiaki